вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Пачатак першага лета новага тысячагоддзя. Пачатак вандровак і працяг пазнання свайго краю Хай жа ўсе ўсе, хто можа возьмуць свой кіёк дарожны, як пісаў Багушевіч. Традыцыйна ў вострай браме мы выпраўляемся ў паходы і паездкі. Мы сочым, як змяняецца наш край. І вось першае візуальнае ўражанне у Менску, калі пад'язджаеш да сталіцы з боку ракава. Вуліца прытыцкага. У горадзе разгорнутае шырокамасштабнае будаўніцтва шэрыя мурашнікі тутэйшых мікрараёнаў разрастаюцца ва ўсе бакі. Нічога архітэктурна адметнага, бетон і бетон. Што да астатняга да псіхалагічнага і культурнага кантэксту гэтых зменаў менскага краявіду, дык тут адназначнай высновы зрабіць нельга. Патэнцыяльны вынік гэтага будаўніцтва рост рэйтынгу ўладаў перад выбарамі чтобы не казали про лукашенко але паглядзіце як пры ім усё будуецца дасведчаныя людзі кажуць што на менскія будоўлі кінутыя ўсе чарнобыльскія грошы а таксама грошы адцягнутыя з правінцыі таму дарэчы з рэйтынгам тут могуць быць праблемы дзесьці дадаецца а дзесьці адымаецца натуральна добра калі хоць нехта атрымае кватэру сям'я не будзе туляцца па інтэрнатах ці ў прыжывалах. Але ж варта прыгадаць савецкі досвед, колькі не будуй, а такім вось спосабам жыллёвую праблему не вырашыш. Усё ж такі не ў колькасці тут справа. Дзяржава раздае кватэры сваім грамадзянам, у якіх заробка ў ледзьве хопіць, каб заплаціць у тых кватэрах камуналку. Ёсць у гэтым і псіхалагічная загана пабуджальны матыў зарабіць на сваё жыллё, збудаваць свой дом, матыў гаспадара у масавай свядомасці так і не выцеснуў чакання падачкі ад дзяржавы. Матыў утрыманца. Кошт жылля вымяраецца не грашыма і не ўласнай працай, а дзесяцігоддзямі гэтага самага чакання. Вось пра што думаеш, пакуль за вакном аўтобуса, плывуць гэтыя мурашнікі з яшчэ незашклёнымі вокнамі. Многа, сапраўды вельмі шмат, сапраўды уражвае. краявід гораду. А яшчэ ўяўляеш сабе жыццё ў гэтым мурашніку у бетонным катуху. Мне прыгадаўся візыт да аднаго старога пісьменніка у такім самым блёчна-бетонным доме, на якім сёмым паверсе. У пісьменніка ўсё персанальнае і кабінет з бібліятэкай і кампутар і сам ягоны арыгінальны лад жыцця і толькі кватэра не персанальная не ўспрымаецца як персанальная гэткі моцны кантраст адчуваеш калі пераступаеш праз калюгі ў пад'ездзе з абшарпанымі і спісанымі сценамі калі уяўляеш як ён хай сабе і за дзвярыма але ўсё адно пасярод гэтага піша ў цішыні начы свае творы слухаючы як за адной сцяной мужик выхоўвае жонку да самага світанку а за другой сцяной з раніцы самотнік бацька падымае ў школу дзяцей. Чамусьці абавязкова раве і абавязкова матам. За трэцяй сцяной гулянка з музыкай. Зрэшты, можа, для літаратара гэта якраз і матэрыял, падслуханыя шчыраванні суседзяў. Скуль так бы мовіць, вы чэрпаеце вашыя гісторыі і вобразы, слухаю сцены. Вы слухаете «Радио Свобода». У эфиры аўтарская перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама». «Вострая брама» — беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. мае назіранні надзвычайнага разбудоўвання менску сталы аўтар нашай перадачы зміцер бартосік дапоўніў уласнымі ўражаннямі ад паездкі ў прадмесце воршы у пасёлак барань дзе яму давялося выступаць разам з пісьменнікам владимиром орловым ужо трэці год я езджу па краіне ў кампаніі з уладзімиром орловым на творчыя сустрэчы з беларускімі пісьменнікамі на так дыпламатычна называюць нашыя выступленні арганізатары на месцах дзе мы толькі не перабывалі нават у актавай зале райвы канкаму аднаго тыповага пасёлку гарадскога тыпу з адзіным помнікам вядома каму назву пасёлка не называю адмыслова уявіце сабе тую залю з усімі райвы канкамаўскімі святынямі гіпсавай капустай чырвона-зялёным сцягам у куце ды партрэтам першага падстоллю. Заля запоўненая настаўнікамі мясцовай прагрэсіўнай інтэлігенцыі ды пераважна дзецьмі старэйшых клясаў. І чым далей, тым больш сімпатыі паміж выступоўцамі ды публікай, бо беларускія пісьменнікі, зрэшты, а якія яшчэ тут могуць быць пісьменнікі. Кажуць не пра тое, як трэба любіць родную мову, Яны распавядаюць пра сваё першае каханне, спяваюць палітычныя памфлеты, чытаюць эратычныя вершы ды адказваюць на любыя пытанні, нават на самыя вострыя. І ў гэты самы час у гэтай самай залі паралельна ідзе праца па падрыхтоўцы заўтрашняй усебеларускай нарады з удзелам прэзідэнта таго самага, які ласкава паглядае са сцяны і якога скланяюць у мінулым часе сталічныя госці. І ўсе прысутныя разумеюць, што гэта не мы замінаем настройваць вертыкальную апаратуру, а яны замінаюць нам займацца самай неадкладнай справай у дадзены момант і менавіта ў гэтым месцы. Адзін толькі няшчасны чыноўнічак ходзіць нервова па фае, паўтараючы: « Я знаў, чым усё гэта закончыцца, я знаў. калісьці арлова разрывалі на сустрэчы з чытачамі па частках і сустрэцца з усімі ахвотнымі ўладзімир проста быў не ў стане пакуль не настаў травень 95 пасля якога колькасць запрашэнняў скарацілася разоў у 100 з таго моманту арлоу вырашыў ніколі не адмаўляцца ад запрашэнняў куды б не паклікалі і ў які б нязручны час мне вельмі імпануе такая пазіцыя владимира днямі мы з ім адправіліся ў горад барань. Пасля гэтай паездкі я канчаткова прыйшоў да аднае простыя высновы. Самыя ўдзячныя слухачы, калі не самыя сапраўдныя беларусы жывуць у самых закінутых, жудасных, няўтульных гарадках, такіх як тая барань. Пасля санлівай дыроўнай еўрапейскай трасы нумар 30, што злучае Маскву з парыжам, трэба збочыць у бок воршы, каб крыху узбадзёрыцца на калдобінах ды ўзгадаць, што едзеш не ў парыж, а ў значна больш цікавае месца. Што рабіць у барані? Вельмі няпростае пытанне. У барані за штатным гарадку у параўнанні з якім нават блізкая ворша падаецца мегаполісам. Населеным пункце, які язык не паварочваецца назваць мястэчкам жилою зоною, где за любым в окном будет один и той же краевид. Брудные домы стылю баракка, пыльные в улице, да и ржавые гаражи. На полуразбуранной водонапорной веже цалком подыде роля вежи пизанской, и по доминанте, и по прыгажости. И что тут робить, як только не спиваться? — Гэта першае, што звычайна прыходзіць мне ў галаву, як толькі апынаюся на дабітых вуліцах, на якіх машыны доўга не жывуць. Але менавіта тут у нас будзе такі прыём, пасля якога гэты ж самы краявід ужо не падасся безнадзейным. Наадварот, менавіта ў такіх гарадах колькі разоў мне давалі зразумець, што недарэмна жыву. Таму што, можа, менавіта ў такіх краявідах людям як нідзе хочацца беларусій прыгожай у Нашу сустрэчу ў барані арганізаваў геннадзь шепеляў. Гледзячы на гэтага прыгажуна мужчыну, былога афіцера дэсантных войскаў сённяшняга прадпрымальніка і заўжды шчырага беларуса, я дзіўлюся. Як яму ўдалося захаваць той запал канца 80-х пачатку 90-х, быццам і не было ў нас усіх гэтых рэферэндумаў якім я ўпершыню убачыў геннадзя на фэсце аўтарскай песні аржанская бітва ў 92 годзе такім самым ён выглядае і сёння можа толькі больш азарту з'явілася ў вачох гэтаму няма калі піць бо столькі працы навокал ад магчымасці адстаяць шыльду з пагоней на сярэдняй школе да арганізацыі беларускага летніка для дзяцей як яго любяць дзеці таких як ён сапраўды не зломіш у асабліва тут на месцах куды дзякуй богу пакуль яшчэ не дайшлі ва ўсёй паўнаце сталічныя хваробы апошняга десятгоддзя дзяльба грантаў палітычныя інтрыжкі і сапраўды бязрадасная п'янка тут куды не заязджаюць расійскія папсовыя гастралёры дзе найбольшай папулярнасцю карыстаецца свая мясцовая газетка где фасады домов, не заклеенные рускамоўными налепками змагаров, тут сапраўды есть свобода. И тени отсюль, вот с таких городков, все у нас и почнется. Сустреча отбывалась у Баранским палаце культуры. Публика с большего молодая, и пытания в зале были не про минувшину, а про нашу огульную будущую як пачаць гаварыць по-беларуску, як выхаваць сваіх дзяцей беларусамі, найбольш частыя пытанні. Праўда, і змрочная мінуўшчына абавязкова нагадае пра сябе. Гэтым разам у асобе худенькага дзядка, служкі палаца. Яго больш за ўсё цікавіла, сколько нам заплаціў пазняк амерыканскіх грошай. Няшчаснага дзядка проста круціла нячыстая сіла. Ён то выбегаў з залі, то забягаў ізноў, адзінае жаданне чыталася на ягоным злобным тварыку настучаць але куды правадыр далёка а тутэйшыя міліцыянты бадай пашлють куды падалей а Владимиром здарылася анекдатычная гісторыя. Сталага веку чалавек падышоў да пісьменніка па аўтограф з набытай кніжкай адкуль наш род. Для ўнукаў купіў. І сам прадыктаваў пісьменніку тэкст паслання. Каб вы за сранцы ведалі і ніколі не забываліся, адкуль ваш род, Уладдзімир Арлоў. Задаволены творчаю находкай мужик панёс кніжку сваім засранцам а да Арлова тым часам падышла інтэлігентная кабета з той самай кніжкай набытай для дзяцей. Спытаўшы ў жанчыны імёны нашчадкаў, Уладзімир пачаў падпісваць том, аўтаматычна выводзячы за сранцы. Прыйшлося пісьменніку выбачацца ды падпісваць іншы асобнік. Барань мы пакідалі больш задаволеныя, чымся стомленыя, а праз пару кіляметраў патрапілі ў невялічкі заторт дабіты жыгуль раз'язджаў па дарозе ад кювета да кювета. Ахвочых абганяць п'янога вар'ята не знаходзілася. І мерседесы з фальксвагенамі асцярожненька ў радочак ехалі за тымі жыгулямі, што даўно не падпарадкоўваліся ўжо волі кіроўцы. Нарэшце небяспечны аб'ект забуксаваў у кювеце. І наш нявольны картэж як мага хутчэй праехаў далей ад бяды. Ці даехалі тыя жыгулі куды-небудзь у той вечар не ведаю, але ў адным упэўнены. Нядоўга яны будуць нам замінаць. Вы слухаеце радыёвабода. У эфіры аўтарская перадача Сергея Дубаўца вострая брама. Вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Зміцер Бартосік распавёў пра сваю паездку ў прадмесце воршы, дзе ён выступаў перад публікай разам з уладзімерам марловым. Арлоў пераважна гістарычны пісьменнік. Ягоны рамантычны гістарызм народжаны акурат у такіх самых бетонных мікрараёнах, з якіх складаецца горад Наваполацак. Адтуль сама выйшла цэлая кагорта літаратараў гісторыкаў і рамантыкаў. Варта згадаць сержука сокалава воюша, Олега Мінкіна, Вінцеся Мудрова і дзясятак сённяшніх тамтэйшых творцаў не магу не пагадзіцца з думкай з метраабартосіка пра тое, што менавіта ў безаблічных мікрараёнах найболей прагнецца Беларусі прыгожай. Магчыма, і сённяшнія лукашэнкаўскія новабудоўлі ў Менску стануць ускоснай падставай для новых пакаленняў захацець Беларусі прыгожай. Сённяшні размах менскай разбудовы нельга ацэньваць адназначна. У культурным жа кантэксце гэта, безумоўна, з'ява нестаноўчая. Мы неаднойчы ўжо казалі пра тое, што Менск і без таго ненатуральна разбудаваны, не адпаведна свайму культурна-гістарычнаму патэнцыялу. Ужо сёння можна разглядаць розныя варыянты будучыні гэтых мурашнікаў у будучай незалежнай Беларусій альбо яны будуць знесеныя адслужыўшы адведзены ім тэрмін як гэта робіцца ў амерыцы або будуць нейкім чынам аздабляцца і перафармляцца дзеля эстэтызацыі выгляду так як гэта практыкуецца ў еўропе у Што да сацыяльнага фактару, дык няма сумневу, што ў новых капіталістычных умовах, якія некалі запануюць і ў Менску, гадоў праз 10 раптам высветліцца, што жылля ў беларускай сталіцы набудавана без усялякай меры шмат, што столькі яго папросту не патрэбна. Пры росце запатрабаванняў на асобнае і камфортнае жыллё, цяперашнія бетонна-панельныя джунглі інтэрнацкага кшталту могуць аказацца незапатрабаванымі. Але ёсць яшчэ адно непазбежнае наступства сённяшняга няўстрымнага будаўніцтва. Сергей Харыўскі кажа пра экалагічную катастрофу ў маштабах усёй Беларусі. Паводле падання, Менская ікона Божая маці была напісаная самім евангелістам Лукою і прыплыла ў Мск супраць плыняў рэк ад Кастантынополю. Даплыўшы да сутоку свіслячай нянігі, спынілася. Тутака ей знайшлі і змясцілі ў замкавай царкве. Прыгожая легенда і вельмі менская па-мойму. Сапраўды, куды ж магло нешта прыплыць супраць плыні. Усё сваё існаванне Менск нібы ішоў супраць лёгікі, насуперак гістарычнаму наканаванню першая згадка пра яго не дата пабудовы альбо надання якіх прывілеяў не першы раз ён згадваецца разбураным знішчаным да звання кіўскім войскам пасля менск наняўся несупынна разбураючыся і уваскрасаючы напрыканцы 18 на пачатку 19 стагоддзяў ён быў ужо цалкам каталіцкім горадам дзе праваслаўных было менш як мусульманаў большасць мінчукоў пісала ды да і гаварыла бадай па-польску. Пасля ўсё змянілася яшчэ раз і яшчэ і яшчэ. Несупынна мяняючы свае ўборы мовы, нават антрапалёгію сваіх жыхароў, Менск весь час выглядаў то ненатуральна вялікім, то недарэчна малым. Праблема сёння не ў тым, чым ёсць гэты горад для саміх мінчукоў. Праблема ў тым, чым ёсць ён для астатняй беларусі стварыўшую ілюзію вялікае несупыннае развіцця сталіцы, цяперашнія ўлады закінулі астатні край. Напрыклад, у 50 беларускіх гарадах перагружаныя ачыстныя збудаванні каналізацыі, а ў 20 гарадах няма нават рэзерваў магутнасцяў. Перагрузкі прыводзяць да аварыйных выкідаў сцёкаў у вадаёмы. Як гэта было апошнімі гадамі ў горадні наваполацку полацку каменцы капылі ашмяных сяне, ды ўсяго не злічыць не вырашаецца праблема перапрацоўкі утылізацыі ападкаў на ачысных збудаваннях, асабліва на лякальных прадпрыемствах. На гэтыя мэты няма сродкаў, не да гэтага. Трэба ж даканчваць палацы рэспублікі, гіганцкія вакзалы, мікрараёны, каб задобрываць самы няўдзячны да ўладаў электарат. Праверкамі якасці пітной вады па бактэрыялагічных паказчыках у одной Менской области установлено, что в городах Борисове, Воложине, Клецку, Любане, Копылине, Свижу, Слуцку и она не отповедая нормам. Отсутничают незеральные сведровины для контролю за якостью подземной воды. Звалки и места для утилизации бытовых одыходов у большести городов находятся в кошмарном стане, часом размещенные в водоохованных зонах рек. Часто десятки тонн промысловых одыходов, в том лику и токсичных, скідаюцца проста ў ваду. Ідучы берагам свіслачы, не становіцца няёмка ад думкі, што вось па гэтых водах мог плысці святы абраз Маці Божая, што напісаў сам евангеліст Лука. Сергей Харэўскі гаворыць пра экалагічную катастрофу, якая ўжо фактычна пачалася ў маштабах усёй краіны. Менавіта тыя сродкі, за якія мусіць ажыццяўляцца штодзённы кантроль якасці вады, а таксама рамонт ачысных збудаванняў па ўсёй Беларусі, адцягнутыя на паказушнае жыллёвае будаўніцтва ў сталіцы. Гэта значыць, што ўжо праз год ці пару гадоў дзяржава папросту не ўправіцца з тысячамі вялікіх і дробных аварыяў. То там, то генам будзе прарываць мне малюецца фантасмагарычная карціна калі ўсю беларусь заліваюць нечыстоты з тых бясконцых менскіх мікрараёнаў каб пазбегнуць такой катастрофы трэба мысліць перыядамі 20 ці нават 50 гадоў а не пяцігодкамі ад выбараў да выбараў да такіх нярадасных высноваў прывяло нас першае летняе ўражанне новага тысячагоддзя Thank you. прагучала аўтарская перадача Сергея Дубаўца вострая брама.